بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد tukiendelea na sharhi kitabu ya taadhimu sala leo tutaangalia mlango muhimu ambao shekha ameweka katika hichi kitabu mlango mwenyewe unasema annahi anit tashabbuh bil hayawanat fi salah Rasul sallallahu alayhi wasallam ametukataza kujifananisha na wanyama wakati tunaswali. Uh, wakati una rukuu, wakati una sujudu, wakati unasimama kutoka rukuu, hivyo kujifananisha na wanyama haifai. Na tutajua maana zaidi tukifanya sharh ya hii topic. Na Sheikh anasema hafidhahullah, laqad sharafa Allahu bani Adam wa karramahum fi khalqihi lahum fi khalqihi lahum على أحسن الهيئات وأكملها كما قال تعالى ولقد قرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا كتك سورة الإسراء شيخنا سمكم الله سبحانه وتعالى وكريم binadamu na akawafadhilisha kwa viumbe vingine vyote akawaumba kwa umbo bora Na Allah amefanya takid katika suratul Isra akisema walaqad karramna bani Adam kwa hakika tumewa, tumewa wakarimu na tukawapatia fadhla e, eh, binadamu na pia Allah anasema walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tumemuumba binadamu kwa umbo mzuri katika suratu at-tin eh, na maana yake ni yamshi qa'iman, binadamu anayetembea akiwa amesimama vizuri mu'tadilan, yani ala rijlaihi, ana anatembea na miguu miwili vizuri, wa yaakulu biyadaihi, anakula na mikono yake, wa ghairihi, yani wa ghairuhu min alhayawan, ama wanyama wengine yamshi ala arba, wanatembea na miguu minne, wa yaakulu bifamihi, na anakula tu na mdomo wake peke yake, wa ja'ala lahu na binadamu Allah amempatia jala lahu sam'a wa absara wa fuada yafqahuhu bidhalika kullu wa yantafi bihi amempatia macho masikio na akampatia moyo yote anafaidika nayo ili aweze kufikiria na kukumbuka juu zaidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amepatia binadamu akili ya kuweza kutofautisha vitu mzuri na mbaya na pia wayufarriqu baina al-ashya, binadamu anaweza kutofautisha baina ya vitu, wayaarifu manafiaha, na anajua ile kitu inanufaisha, wa khawasuha, na zile mzuri zaidi, wa madharuha, na ile kitu inadhuru, fi umuri dunya wa din, katika umuru ya dini na dunia. Fayambaghi li abdillahi almu'min an ya'rifa hadha alsharaf alladhi mayyazahu Allahu bihi kwa hivyo binadamu anafaa ajue hii fadhila ambayo Allah amempatia, wa an yarba'ah binafsihi an yatashabaha bihadha alhayawanat allati sharafa Allahu alaiha, na ajiepushe na kujifananisha na wanyama ambao Allah subhanahu wa ta'ala ame yani, asijifananisha na wanyama baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kumpatia hiyo fadhila na kumfadhilisha juu ya hawa wanyama, wala siyama fi sala na sana sana asijifananisha katika swala na wanyama alati hiya ashraf ahwal al-abd hii ndio wakati bora zaidi binadamu wako karibu na Allah subhanahu wa ta'ala وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بمخالفه سائر الحيوانات في هيئات الصلاه na imekuja hadith kutoka kwa Rasul sallallahu alayhi wasallam yani nakataza binadamu kujifananisha na mnyama katika swala uh, fanaha an iltifat ka iltifati tha'lab na Rasul alikataza yani kugeuka na kuangalia angalia kama vile mbweha vile mbwa Thalab fox ambaye sijui kama ndio mbwa mwitu ambaye vile anaangalia wan iftirash kaftirashi sab'a na kulala na kunyosha mikono kama vile anavyolala e, simba wa iqa'in ka'iqa'i al-kalb wa naqrin ka ghurab na pia kudonadona kama anavyodonadona e, ghurab wa buruki kaburuki al-ba'ir na pia wakati mtu anaketi yani kutoka kwa ruku anaenda kuketi atahiyatu asiketi kama anavyoketi ngamia wa rafu al-aidi ka adnabil khayl shams ay hal eh, hal salam fahadi wakati ya salam mtu asiinue mkono juu wakati yani ambaye wakati akipiga salamu asiinue mkono juu fa hizi ndi hizi ambazo rasul sallallahu alayhi wasallam ametukataza sisi kujifananisha na wanyama na, pia rawa Ahmad wa Abu Daud wa Ibn Majah wa Nasa'i Imam Ahmad na Abi Daud na Nasa'i wamepokea hadithi ya Abd kutoka Abdurrahman ibn Shibl qal anasema kwamba naha Rasul sallallahu alaihi wasallam ni thalath Rasul sallallahu alaihi wasallam alikataza mambo matatu an naqri al-ghurab vile naqr ni kudonadona ghurab ni ule kuna ghurabu kuna ndege ambaye anadona dona yani vile anadona dona wa an as sab'a as-sab'u yani ni kama mbwa ambaye vile analala vile ananyosha mikono yake vile mbwa analala ananyosha mikono yake mtu afai kukaa hivyo especially katika sujud wakati mtu amesujudu wa an يوطن الرجل مكان الذي يصلي فيه kama yutinu albair, yani nani kwa dhahir inaonyesha yani mtu asichafue yani pia mahali ambapo ana anasalia ikiwa mahali safi na ajiepushe kujifananisha na wanyama وروى النسائي إمام النسائي أن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديث أنس رضي الله عنه نسمة اعتدلوا في السجود Katika Sujud mkuwe na ukue straight usujudu vizuri na zile a'dha sab'a. Mtu anafaa kusujudu na viungo saba, mikono miwili, viganja vya mikono miwili na paji la uso wake ishikane na, na, na mapua yake, hiyo ni mbili, magoti yake, hiyo ni tatu, alafu na vi, vi, katika migu, eh, vidole vya miguu yake kwa hivyo hivyo zitakuwa e, zitakuwa saba, viungo saba. Kipaji cha usho usikanishe na na pua yako, usujudu na mikono na viganja vya mikono miwili, na usilale kama anavyolala mbwa, na uweke migo, magoti yako chini, na pia ushikanishe miguu migu yako na uweke vidole vyako vya miguu chini. Hizi ni viungo saba ambazo mtu anafaa kusujudu nazo. Ndio rasula akasema mkuwe eh, msujudu vizuri na msinyooshe mikono yenu kama vile ananyosha mbwa, na mbwa nyote mnajua vile anavolala Na pia Abu Daud, hadithi Abu Huraira, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya'midu ahadukum fi salatihi fayabruk kama yabruku aljamal, mtu anaenda kuswali kisha akiketi kutoka akitaka kuketi atahiyatu anaanguka tu kama anavoketi e, eh, ngamia ama wakati mtu anaenda kusujud, yani sio hata tahiyatu. Mtu wakati anaenda kusujud, akienda kusujud anaanguka tu kama vile ngamia, anaketi, hiyo imekatazwa. Na Imam Ahmad, hadithi ya Abi Huraira, anasema amarani Rasul sallallahu alaihi wasallam bithalath, Rasul sallallahu alaihi wasallam aliniamrisha na mambo matatu, wanahani an thalath, na akanikataza mambo matatu. Amarani birak'atay dhuha kila yawmin Alimwamrisha Abi Huraira aswali sala ya dhuha kila siku walwitr kabla an-nawm na aswali witri kabla ya naum wasiyami thalathata ayyam min kulli shahrin na kufunga zile siku tatu kila mwezi ambazo zinaitwa ayyamul bidh siku nyeupe hizi ndivyo alimwamrisha salatu duha witri kabla ya kulala na kufunga siku tatu kisha akamkataza wanahani an nakratin kanakrati dik kwa sala usiswali kama vile kuku anadona yani usiswali haraka haraka wa ika ka iqa alqalb wa iltifat ka iltifat thalab na pia usikae vile mbwa anavoketi na usiangalie angalie kama vile mbwa mwitu anaangalia kwa sala usiangalie angalie nyuma na mbele mbele na nyuma na pia Imam Muslim na Ahmad na Nasai wamepokea hadith kutoka kwa Jabir wameweka hadith katika kitabu chao hadith ya Jabir bin Samurah anasema kuna nusalli khalfa nabi sallallahu alaihi wasallam فنسلم بأيدينا فقال ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب الخيل الشمس أما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم kitu kingine katika hadithi ya Jabir bin Samura ni kwamba wanasema walikuwa wakiswali wakipiga salamu yani wakisema salamu alaykum salamu alaykum wanainua mikono yao e, juu ya mapaja yao ambayo iko kwa mapaja yao Rasul akawakataza akasema inatosha tu wewe wekelee mikono yako juu ya mabega, ma, ma, mapaja yako na useme salamu alaykum assalamu alaykum wa naqratul ghurab أن يمس بأنفه على جبهة الأرض كنقرة الطائرة ثم يرفعه دون يتمكن المصلي من السجود na ile kudona dona ni inamaanishwa ile unaswali tu haraka haraka bila kutulia vile uh, kuku ama ndege anadona haraka haraka iftirash sab yani ni ile kunyoosha mikono yako unalalia miko, unaweka mikono yako yote unasujudu na miko, yani bila uh, kama anavyolala uh, mbwa ما هي yani hii yote inaonyesha kwamba Rasul sallallahu alaihi wasallam ametukataza kujifananisha na, mbu, na na wanyama katika sala na pia Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema mtu akirukuu anyooshe mgongo wake na ukue e, straight ukue walaini وعلى كل شيخ anasema faina lislama jaa مكرما lilmuslim معليا min sha'nihi biibadi an هذه الهيئات takarrumatan lah. الاسلام umekuja kumkirimu Muislamu, umekuja kumpatia fadhila, na ndio maana imemkataza kujifananisha na wanyama ambao Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapatia akili. Wao wanaishi tu, wanakula, wanalala, wanaamka tu, hawana yani hawafanyi kitu chochote ila hizi vitu. Kwa hivyo binadamu anafaa Sheikh anasema mwisho faala almuslim kwa, kwa muslim an yarba binafsihi an yattasifa bisifat hadhihi alhayawanat, ajiokoe na nafsi yake kujifananisha na hizi sifa za wanyama, wayabtaida binafsi an dhalika, anajiepushe na hizi vitu. Wallahu wahdahu almuwaffiq, na Allah peke yake ndiye anatupatia tawfiq, walmuin, na yeye ndiye anatusaidia, wala sharika lah, na ana mshirika. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie wenye kusikia na kufuata سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته